Op 3 maart, in die twaalfde jaar wat koning Joachim in ballingskap was, het die Heere vir my gesê, Mensekind, huil oor die faroe, die koning van Egypte. Sê vir hom, jy het jouself as een sterk, jong leed in die nasies gezien, maar eindelijk is jy een zeemonster wat in jou riviere rondrap en die water modderig maak. Die oppermachtige Heere sê, ik stier baie mensen om jou in my net te vangen en jou uit die water te sleep. Ik los jou op droge grond, Al die voels en wilde dieren zal aan je karkas kom vreet, hulle sal versadig word. Ek maak jevels toe met jou vlijs en die valleie met jou bene. Ek deerweek die aarde met jou bloed tot bij die bergen. Die kloewe maak ek vol daarvan. Wanneer ek jou vernietig, maak ek die hemel toe en verdonker ek die sterren. Ek bedek die zon met wolken en die maan zal niet skyn nie. Ek bring donkerte oor jou hele land. Zelfs die helderste sterren zal boeien donker worden. Ek is die oppermachtige Heere, en ek sê so, baie mense sal ontsteld wees van hulle hoor van jou einde, selfs in verre lande waarvan jy nie eens geweet het nie. Ek maak baie mense verstom oor wat met jou gebeur. Hulle koningse haare sal rechtop staan oor wat jy sal tref as ek my zwaard oor hulle zwaai. Die dag als ik je tot de val breng, zal elkeen vir sy lewe vrees. Die oppermachtige Heere sê, die zwaard van die koning van Babylon is op pad naar jou toe. Ik zal jou vernietig met die zwaard van sterk soldaten, wat allemaal vrede mensen is. Hulle vernietig Egyptische trots, als zijn mensen wordt uitgeruid. Ik vernietig ook alle vee wat bij die water wij. Die water zal niet meer vertrubbel worden door mensen voeten of putten van vee nie. Ik maak die water van Egypte helder, en dit zal rustig vloeien soos olijfolie, sê die oppermachtige Jere. Wanneer ik Egypte vernietig en alles uitwis en al zijn mensen doet maak, zal jullie besef ek is die Heere. Dit is die begrafnislied wat hulle dan voor Egypte zal sing, die vrouwen van ander nasies wat oor Egypte en sy mense sing. So sê die oppermachtige Heere, op 17 maart, in die 12e jaar, het ek nog een boodskap van die Heere gekry, mensekind, treer oor die mensen van Egypte, want saam met sterk nasies stuur ek hulle na die onderwereld, om in die graaf te leek. Sê vir hulle, Egypte, is jy beter als die ander nasies. Gaan af en gaan let tussen die onbesneden is. Hulle sal omkom saam met ander wat dier die swaard gesnevel het, want die swaard is reeds uitgetrek. Laat Egypte en al sy menigtes weggesleep word. Vanuit die graaf spoot die machtige leiers vir Egypte en sy bondgenote, hulle het neergedal na die graaf en leen nou by die onbesneden is, by die slagoffers van die swaard. Assyria leed daar, omring met grafte van al sy mensen allemaal slagoffers van die zwaard. Hulle grafte is diep in die dode rijk, omringd dier hulle bondgenote. Lang tevore het hulle ooral angst in mense gewek, maar nou het hulle vijander hulle doodgemaak. Elam en al sy menigtes is daar met sy mense rondom sy graf, allemaal dier die zwaard getref. Hulle wat onder die levendes paniek gesaai het, het onbesnede na die dode rijk gegaan. Hulle dra die vernedering saam met die wat in die graf is. Hij leeft tussen die wat dood is, tussen die grafte van zijn krijgers. Almal is onbesneden, omgebring door die zwaard. Hij leeft verschrikking gesaai in die land van die levendes, maar leen nou verneder in die graf saam met die wat omgekomen het. Mesek en Tubal is daar, omring door die grafte van hulle menigtes, almal onbesneden slagoffers van die zwaard, want hulle het paniek gesaai onder levendes in die land. Hulle is niet met eer begrawe soos helde met hulle wapens nie, met skulde wat hulle lichame bedek en zwaarden onder hulle koppe nie. In die land van die levendes het hulle al paniek gesaai. Ook jy, Egypte, zal verslaan letters in die onbesnedenis, allemaal slagoffers van die zwaard. Edom is daar, met konings en prinsen. eens was hulle machtig, maar nou het hulle ook gesnevel en lee in die graaf saam met onbesnedenis. Al die leiers van die noorde, wat die Sidoneers is daar. Hulle wat met hulle mag verskrikking gesaai het, leen nou by onbesneden is saam met die wat gesnevel het. Hulle deel die vernedering met die wat reeds dood is. Wanneer die vader daar aankom, sal hy verlig wees om te sien dis nie net sy leer wat vernietig is nie, sê die oppermachtige Heere. Want ek het paniek gebring oor almal wat leef. Die vader en al sy hordes sal nou by onbesneden is moet le, by hulle wat gesnevel het. Ek, die oppermachtige Heere, sê so,